Desde que la vi me impactó sé que le gusta y me gustó Me dio su número de contacto, pero cuando le tiré no me contestó. Hey honey, honey, a ti te encanta el money. I just want sex, please call me. Si te sientes lonely a ti te encanta el money. I just want sex, please call me. Si te sientes lonely, preciosura, usted sienta bien dura. Cuando te veo sube la temperatura. ¿Qué esperas? Oye, que algo opera Yo quiero ver cómo mueves esas caderas. Permíteme llevarte a la pista a bailar cuerpo Formalmente es una invitación. Esta noche hacia mi habitación, quiero cumplirte tu fantasía. Eres adictiva como el éxtasis, demasiado extrovertida. Me dijeron que te gusta la sativa, no lo niegues, tú eres atrevida. Y yo quiero comerme ese cuerpo de diva, demasiado extrovertida. Me dijeron que te las la sativa. No lo niegues, tú eres atrevida. Y yo quiero comerme ese cuerpo de diva. Preciosura, usted sí está bien dura. Cuando te veo sube la temperatura. ¿Qué esperas? Oye, que al coopera. Yo quiero ver cómo para esa cocina tengo el sazón. Baila mientras tomo mi corona con limón. Sé que no eres una easy, tú eres la princesa, yo soy el príncipe. Quieres un poco de este saoco, loco. Con calma nunca me sofoco a lo loco. No me vengas con esa condena. Quiero comerme tu cuerpo morena. Hey honey, honey, a ti te encanta el money. I just want sex, please call me. Si te sientes lonely, hey honey, honey, a ti te encanta el money. I just want sex, please call me. Si te sientes lonely, preciosura, usted si está bien dura. Cuando te veo sube la temperatura. ¿Qué esperas? Oye, que al coopera. Yo quiero ver cómo mueves esas caderas.